بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء 90 мы остановились на, на 92-й, но я думаю, этот, мысль не обрывать, <clears throat> заново взять этот раздел весь. Если хотите, конечно. сначала быстро взять, вот, быстро прочитать первую страницу, чтобы в общем это. Сначала? Нет, не сначала, сначала тема. А, в общем, э, шейх говорит, <clears throat> «Помимо юваддиху хаза». Говорит, во всем смысле? Я бы хотел, конечно, и быстренько с ним отвечал за это, потому что как хотите. Что такое, с 90 страниц, что ли? Да, от 90 быстро. А прочитать мы быстро, иншалла, это мы сможем прочитать. Вспомнить, о чем идет речь. О чем идет речь. Чтобы связать. Значит, э, Арман Хасад Садис то есть речь пойдет из сихалюта абадатилляхи бишир, то есть невозможно, чтобы существовало поклонение по отношению к Всевышнему и Могучему Аллаху, то есть если существует ширк, если сопровождается э, би, то есть аль-балю мусахабы. No? Ну. Калиб Мутами Фитаси, то здесь э, полностью шейх шейх опирал слова Ибн Тами, на самом деле филь аср, то есть там намного длиннее, чем здесь. Намного длиннее, чем здесь. Сказал Ибн Тайми в Коли это аль-кулья и кафирун То есть это э, тафсир на слав, то есть это э, слава Тайми на тафсир кулья и аль-кафирун. وقوله ولا أنتم عبدون ما أعبد يتناول شركهم فإنه ليس بعبادة لله почему то есть это то есть ولا أنتم عبدون ما أعبد это включает в себя это يتناول شركهم فإنه ليس بعبادة لله почему то ширк не является поклонением Аллаху ширк не является поклонением Аллаху Фаин Аллах лякбалю миналь амаль илля ма кана халис для ваджи. То есть Всевышний Аллах не принимает миналь амаль илля, кроме как то, что будет халисан ли ваджихи. Фаиза ашраку бихи лам якуну абидин лаху ва ин даау ва шаллю лаху. То есть если они делают ширк, они не являются из тех, которые поклоняются Всевышнему Аллаху, даже если они то есть, э, делают дуа, то есть, э, делают дуа ему и делают намаз тоже ему. وأيضا وما عبدوا ما ما يعبدوه وهو الموصوف بأنه معبود على جهة الاختصاص также они не поклоняются فما عبدوا э, ма я буду وهو масуфу, то есть и они не поклоняются в действительности тому чему поклоняются то есть они же все ты не найдешь мужчиков кто кроме как они претендуют то что они поклоняются Аллаху Алягут, они же тоже э, поклоняются Аллаху, а Насары тоже поклоняются. То есть и мушрики э, э разных характеристик тоже поклоняются Аллаху. Раджихат лихсус баль. إذا نعم بل هذا يتناول عبادته Баль بل هذا танавлю, то есть это э, поклонение Всевышнего Аллаха включает только лишь поклонение, когда поклоняются Ему одному. Если поклонился и ему, и еще кому-то, то не называется человек. То есть этот человек абидун и шайтан. وتناول رب الذي أخبر به بما له من الأسماء والصفات فمن كذب به فَبَعْدَ ما أخبر به عنه فما عبد ما يَعْبُدُ من كل وجه بل هذا يتناول عبادته وحده ويتناول رَبَّ الذي أخبر به То есть и э, включаясь, э, то здесь Шейх сам суть вот этого того, что здесь будет объяснять Шейх сам то что мушрик, он не является, то есть тот, который поклоняется Аллаху. Он не является из тех, которые э, поклоняются Аллаху. Нет, он тот, который поклоняется э, шайтану, то есть тот, который поклоняется Тагуту. То есть даже если он не поклоняется Всевышнему Аллаху, не поклоняется вместе с ним и, и, и еще кому-то, э, еще кому-то. Э, <clears throat> وأيضا فما عبدوه ما يعبده هو المصوف بأنه معبود على جهة الاختصاص بل هذا يتناول عبادته وحده ويتناول رب الذي أخبر به بما له من أسماء الصفات да, то есть э, почему? Потому что Всевышний Аллах охарактеризовал себя определенными качествами Асмал Сифат. То есть, да, то есть он э, э, описан тот, кто Э, не поклоняется ему таким образом, как он э, э, себя это охарактеризовал, то он, он не поклоняется ему. Э, почему? Потому что поклоняется Всевышнему Аллаху только таким образом, которым он вменил в обязанность нам. Фаман казаба бихи фи ба'ды махбара бихи анху фама абада ма ябуду мин кулу. И тот, кто, э, то есть, э, э, то есть, делают такзиб чему-то из, из тому, о чем сообщил Всевышний Аллах, то есть об вот этом объекте поклонения, которому нужно поклоняться, то есть о себе. «Фама я буду мин кулю ваджи вайден фашара», то есть он не поклоняется ему, то есть таким образом, как «Вайден фашара, фашара ио, када татанаввау фил абадат, фаякуну мабуду вахидан». То есть э, э шариаты, э, ахкамы бывают различными. То есть э, каждый пророк, у него э, определенные ахкамы были. То есть кто-то таким-то, то есть кому-то был приказан таким-то образом поклоняться Всевышнего, кому-то другим и так далее. То есть да, даже на массе все пророки его делали, но то есть э, они говорят о том, что они делали одинаково, в одинаковое время, то есть одинаковые ахкамы были э, э, и так далее. Да? والنفع الشرائي قد تتنوع في العبادات فيكون المعبود واحدا وإن لم تكون العبادة مثل العبادة то есть если даже то поклонение то есть не будет таким же как это وهؤلاء لا تبرر منهم فكل نم فهؤلاء وإذن فالشرائع قد تتنوع في العبادات فيكون المعبود واحدا وإن لم تكن وإن لم تكن العبادة مثل العبادة فهؤلاء يتبرأ من فكل من عبده İslam telefonu ölçügül fahawla ile tebarru minhum. Hı? Я помню, я все поняла. Сейчас не могу понять. فمن قدر الله на Не, не, не об этом мы говорим. Она Нет, это понятно, но шейх ну, Ислам вот здесь, вот здесь. وإذن فالشرائع قد تتنوع في العبادات فيكون المعبود واحدا وإن لم تكن العبادات مثل العبادة فهؤلاء لا يتبرأ Нам, نعم أبدا э, об этом идешь. Фахаля ля ютабарра уминху. Фахаля, то есть это э, э, мабнин мафуль. Фахаля, то есть фахаля, то есть которые те поклоняются, которые поклоняются Аллаху, не таким образом, как другие, لا يتبرأ منهم почему فكل من عبد الله مخلصا له الدين فهو مسلم في كل وقت кто то поклоняется э, от одного сына ولكن عبادته لا تكون إلا بما но поклонение не будет кроме как то есть таким образом как он приказал то есть если э, те которые были до нас то есть поклонялись э, одному Всевышнему Аллаху таким образом каким когда это было приказано фагу муслим Единственное то, что да. Да. إلى أن قال وهذه سورة سورة الكافرون وهذه سورة يؤمر بها كل مسلم то есть он يؤمر بها كل مسلم بها возвращается на суру فإن قد أشرك بالله قبل قراءتها فهو فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان كان نعم بس تريش إمام الشوكاني تكلما جيدا في فتح الأكادير на, на вот эту суру потому что то мужик, то есть аль-хатоб включает в себя джинс куфар, да? Куля аль-кафирун включает в себя джинс куфар каких бы Э, характеристик видов и так далее они не были. То есть и э, фи хали куфрихим. То есть э, фи хали куфрихим, то есть к ним, то есть этот хатаб включает любого кафира, пока он в состоянии, то есть куфра. И все шала кулляху кафирун, то есть все шала приказывает посланник Аллаху, чтобы он сказал кулляху кафирун, ля абуду ма та абуду. То есть фи хали куфрихим даже то есть, э, но это не касается его, если он потом примет ислам и умрет, то есть на э, исламе. Он говорит, «Ваин кад ашелька билляхи кабля караатиха». Это включает э, обращение к нему, если он делал, то есть э, ширк кабля караатиха. Фагу ятабарау фил хадри валь мустакбаль после того, как аслам. Фагу э, нам фагу ятабарау фил хадри валь мустакбаль мимма ябудуху мушрикун фи ай заманин кана. Нам. Ваюнфа джаваза абадатихи ле мабудихим. То есть ваюнфа нам. Ман. Фаху нам. Фаху ятабару ва янфа. А, а что это за фиал янфа? Нафа янфи. Янфи должно быть. Да. Ну, и Ивенко тоже пойдет. Воюнка Джавага э, Абадатихи, вот этот Лима будин, то есть э, нам. И отрицается разрешено, чтобы э, Абадатихи, то есть чтобы, э, э, егошнее поклонение было ли, ли, Лима Музин, то есть к тому, к ихнему объекту поклонения, к объекту поклонения каферов. После, после того, как он принял ислам и табара амин аль-мушрикин. Я даже дома я почитал, настолько ясный текст был. Субханаллах сейчас кадруллаху машафа. ويبين ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوه ولا يسوه ولا ولا يصور فهو ينفي جوازه شرعا ووقوعا 看 <coughs> 到了。 مش ويبين أن مثل هذا لا يكون آه، مثل هذا وذا شاءت نعم قدر الله ما شاء فعل <clears throat> فيبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يصور ولا يصوره فهو وهو يسركته نعم هذا سوء الحمد لله بس رشدته في идет в, в То есть, э, нам. Э, э, потому что э, э, шейх Ислам, я вспомнил, он такалляма. Я еще взял, я хотел взять с собой полностью все это писать. То есть, он э, э, э, э такалляма в этом, в этом масале со стороны, со стороны, то есть, э, э, э, леговой, то что Всевышний Аллах говорит, куя аль-кафирун, то есть аль-лиль-джинс сказали те, у которых аль-истиграк дахлин джинс إلى الاستغراق كثير قال آه، بالتفصيل بين الجنس والاستغراق الفرق بين الجنس والاستغراق الاستغراق أعم من الجنس آه، الاستغراق يتناول جميع الأنواع آه، يتناول جميع الأنواع بخلاف الجنس بخلاف الجنس почему الاستغراق يوشني من علامات الاستغراق это Сихату духули куль макана. То есть, э, то есть куля айва куллюль кафиру. Кафирин. Куля айва кафирун коль валя антум абидуна ма абуд. То есть, э, было бы отлично, если бы Субханаллах весь будет принес его. Потому что шейх сам э, это хадис со стороны кават, то, что здесь Э, то есть и привел халяв э, между теми, которые сказали, что здесь это крар, то есть и, э, и сделали альфарк то есть стали находить разницу между причем, то что Всевышний говорит, сказал таким образом, «Валя антум абидун джумля исми, ма абуд джумля фи'ли аль-фарк», то есть и не сказал «Валя антум та та'абудуну ма абуд». Почему? Потому что джумля исмит э, туфиду адавам э, э, истамрар противоречит. И вот этот, я не выучил эту масалю, субханаллах. ولا أنتم عابدون ما عبد следующая аят также идет, да? И он говорит, وَيُبَيْنَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَكُنُ وَلَا يَصْلُحُ وَلَا يُسَوَّقُ وَهُوَ يَنْفِي جَوَازُهُ شَرْعًا وَهُوَ То есть, э, стороны, вот, вот, вот таким путем, то, каким образом Всевышний Аллах приказал посланнику Аллаху, здесь просто шейх не полностью все это э, слова привел, поэтому и... То есть здесь э, э подход со стороны Акалат э, э в некоторых местах познак э, совершила джаби э, джумуль сми э, в некоторых джумуль эфиалей и повторил, то есть делал атакрар, то есть предыдущим этим. И то есть ваджумля лакум динукум валиядин, то есть а также является таки для предыдущих всех приложений. То есть это э, сура там э, э, э, э, со стороны от Таукида. سيشرك كلها الكافرون آه، آه، ما أعبد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين все التوكيد для первого предложения لا أعبد ما تعبدون то есть там шейх Лисан так этот, и Шаукани тоже э, это хадис вот этот и вот с этим путем фаго яфи джавазу шар'ан ва вукуан то есть шар'ан как ашрасти хукм сказал ты этот ядиду шейх аль-хукм шар ва вукуан он говорит то есть ай барату мина ширк как это укон то есть то, что то невозможно чтобы это произошло вот из-за того, что не полностью все слова это тяжело это. Знаешь, мама колю ан куфар вала антам абидун ма а'буд, фаху хатабун лиджинсли куфар, то есть хатабун лиджинсли куфар. Ва ин асляму фима бад, даже если они примут ислам потом, то есть э, до, до того момента, пока они, то есть фи халь куфрим, хатаб вот это обращение включает их всех. То есть лежит куфар для всех всех э, видов. Фаху хатабун лягум мадаму куфару. То есть это хатаб по отношению к ним до тех пор, пока они каферы. И вот это асляму лям ятанаулюхум зарик. Если они примут ислам, это их уже не включает в себя. Фаиннахум хинадин муминун ля кафирун. Ванкану мунафикин, то есть здесь э, джумля пропущена. Ванкану мунафикин фахум кафирун фильбатин. И если это мунафики, то они эфильбатин э, куфар, фаэта наулюхум хатаб. И хатаб тоже включает их в себя. Здесь отражение, то есть э, фил-асль у шейхусам фил-фатава. Фаин кену мунафикин, фахум кафируна фил-батин. Вот так здесь идет предложение. Фаятанавулюхум хатаб. То есть э, хатаб включает, то есть аль-мунафики тоже попадают под хатаб. Искуляю кафирун аль-мунафики, Шейх Ислам говорит то, что хоть почему, а, а, потому что они э, аль-кафирун фильбатан. Э, фильбатан, то есть фи, филькулю. То есть они куфары. وما دام الكافر وما دام الكافر كافرا فإنه لا يعبد الله. То есть вот это суть сейчас, э, о которой сейчас нападет, то что до тех пор, пока кафир кафир, то есть он не поклоняется э, Аллаху. وَإِنَّمَا يَعْبُدُ الشَّيْطَانِ سَوَاءً كَانَ مُتَظَاهِرًا أَوْ غَيْرُ مُتَظَاهِرٍ بِهِ كَالْيَهُودِ С той стороны, то, что ягуды они претендуют о себе, то, что они поклоняются Аллаху. И, то есть, и, и, и не делают ширк и так далее. Нам. То есть, э, э, ягуды, особенно посланник Аллаха, они не делали ширк, то есть, э, таким образом, как это делали Насары или, то есть, или обыкновенные мушрики. Нет, вообще никак не думаю. И даже насчет клятв замечания сподвижника. Да. Но ну, это же не ширк. Ну это грубо Не понял. Ну да, то есть... Ну, да, Ты имеешь в виду шутку Да, да, да. да. А предположит Насара, предположит Насара, то есть они поклонялись и Аиса, и поклонялись, то есть Авлияу, Салихим и так далее. وإنما نعم فهو فإنه لا يعبد الله وإنما يعبد шайтан. Салам кен متظاهرا то есть это э, внешне явно из него это проявляется, да, а غير متظاهرا то есть или это внешне из него явно не проявляется бихи калягуд. فإن اليهود لا يعبدون الله то есть э, аль-ягуд не поклоняется Аллаху, несмотря на то, что они претендуют, то, что они поклоняются Аллаху. فإن اليهود لا يعبدون الله فإنما يعبدون الشيطان لأن العبادة لأن عبادة الله إنما تكون بما شرع амара. Почему? Потому что э, поклонение не может быть кроме как таким образом, как это совершила узаконил и приказал. Вахум иннама зааму аннахум ябудунаху. То есть ну, они утверждают, что они поклоняются э, Аллаху. Фатилькаль Амал то есть те, то, что они делают, аль-мубаддаляту валь-мангию анха хуа якрахуа, то есть э, все желания любят их и ненавидят, то есть те действия, которые делают э, Аллаху утверждает то, что они поклоняются этим самым Всевышнему Аллаху, то есть э, они эти то есть, действия являются запрещенными и аль-мубаддаля, то есть искаженными, замененными. Вахуа Аллаху Азраджаль якрахуа ва юбгадуха ва анха. Фалейсет абадатан, то есть это не, не называется поклонение, то есть у, у Всевышнего Аллаха это не поклонение, не на то, что поклонение с той э, стороны, то, что они поклоняются. Факуллю кафирин би Мухаммадин ля ябуду ма ябудуху Мухаммадун ма дама кафирна. То есть любой э, э, кафир по отношению к Мухаммаду, алейхиссалату то есть он не поклоняется тому, чему поклоняется Мухаммад. Или он то есть потом сказал, وذكر ляхуд Нахну наксуду абадатава. То есть алягут, если э, скажут, что мы э, то есть, э, то есть наша цель это поклонение Аллаху. <clears throat> Кяну казибина, то есть они будут что? Казибун. Саваун арафу аннахум казибун амлям ярифу. То есть все равно понимают ли они то, что они то есть Э, Экадибун или нет, да. Кама якулю насар инна инна набуду Аллаху вахдаху вама нахну бимушрикин. То есть, да, эти их слова, например, да. Вахум казибун, ляннахум лав араду абататаху ла абадуху лима амара бихи. Если бы они хотели поклоняться Аллаху, то поклоняться таким образом, как он это приказал. Вагуа Шаро? а это то есть да, э, лябель мансухель мубаддаль, который у них. А Шаро это то, что в них в обязанность законил шират, аль мансух аль мубаддаль, это то, что они исказили, исковеркали, то есть то, что они сейчас исповедуют, то есть насора. وهو شرع الله بالمنسوخ المبدل وأيضا فرب الذي يزعمون أنهم يقصدون عبادته هو عندهم رب то есть и также رب Э, которые они утверждают, то, что они э, э, стремятся к поклонению ему, да, Го, андахм раббун лям юнзиль аль-инджили, аль-Кур'ана. То есть это речь идет про аль-Яхуд. Он у них, то есть не не посылал ни Индиль, ни Кур'ан, валя арсаль аль-Масиха, валя Мухаммад, то есть он не посылал ни Масиха, ни Мухаммада. Баль гуа инда ба'дихим факирун, то есть у некоторых из них этот рабб факир. Ва инда ба'дихим бахиль. وعند بعضهم عاجز وعند بعضهم لا يقدر أن يغير ما شرعه если у некоторых из них он даже не в состоянии изменить то, что он изменил, то есть то, что он узаконил. А анда джами джами'ахим аннаху айидуль кадабин муфтан. Здесь э, э, э, ашейх ислам иронизирует, то есть как это называется. извит над, над, над Ягудами. То есть и у всех, у них он э, э, Шиш Аллах Айид Аль-Казибин Мухтарин Алейхи, то есть Алейхи Аляллах. Почему? Э, потому что когда приходили на пророки Бану Исраиль, то есть они обвиняли их во лжи и, говорили то, что они образуют ложь на совершала и так далее. Вместе с тем, то, что Мессир Шалах поддерживал и, и помогал их, и помогал их им последователям. И у них, то есть, по их мнению, э, Робб он поддерживал к э, кого и помогал. А Казибин и Муфтарин. То есть те, которые пришли, и, то есть э, э колдуны и обманщики возводили ложь на Свершалах, и Свершалах специально их поддерживал. Понятно, о чем это речь? Конечно. آه، فهو عندهم رب لم ينزل الإنجيل ولا القرآن ولا أرسل المسيح ولا محمدا بل هو عند بعضهم فقير وعند بعضهم بخيل وعند بعضهم أجل وعند بعضهم لا يقدر على أن يغير ما شرع وعند جميعهم أنه أيد الكاذبين المفترين عليه الذين يزعمون أنهم رسله كثير утверждают تشتر что они его посланники. Валейсу русуляху, то есть, но ну, э, они у них, по их э, мнению, не являются же э, пророками, э, это, по мнению э, Ивана Сраи. Бальгум казибуна сахаратун, каз, да, то есть они у них э, казибуна и то есть э, сахара колдуны. Баль, кад аидахум, но все шла тем не менее э, поддержал, то есть э, помог им, да? «Ванасарахум, ванасар атбаахум, аля аулияхи муминин». То есть это кто? Яхуд. И Оман Раман Хаджихим. لأنهم عند أنفسهم أولياء دون الناس почему потому что у них они это они аулия Аллаха помимо всех остальных то есть они, они же это نحن أولياء الله وأحباؤه Э, Фароб аллази ябудунуху хуа дайман ясру адаху. То есть и раб, которому они поклоняются, он постоянно помогает, то есть и, и дает победу их, их же врагам. Да понятно? И Ягуд, у них, то есть, враги есть. То есть, да, это как посланники, пророки, их непоследователи и так далее. И вот эти Ягуд, то есть, которому поклоняются они, он почему-то постоянно этим помогает. То есть он шейху ислам, то есть язвит, вообще над ним. А показывает им минахатиль акл, то, что мы сегодня с вас говорили, их же нестательность и глупый, и шигат. Понимаешь, фагум, фагум ябудун хазар раб, то есть они поклоняются вот, вот этот раб, то есть, э, который что, постоянно помогает, оставляет их без помощи и помогает, наоборот, колдунам, обманщикам, врагам их, то есть э, врагам Авлия Аллах и так далее. والرسول والرسول والمؤمنون يعبدون هذا المعبود الذي تعبده اللاهوت الرسул и верующие не поклоняются вот этому объекту поклонения э, Шейх которому поклоняются яхуд. فهو منزه عما وصفت به اليهود معبودها من جهة كونه معبود لهم فهو то есть вот этот объект поклонения, которому поклоняются ар э, то есть э, или ар-русул валь да? فهو منزه как это по-русски сказать, то да, причист амма васафат бил-яхуд ма'будахим джихати кавнихи ма'будахим. Он то есть, причист от тех э, описаний сажда, которыми описывают Ягуд их объекта э, э, поклонения с той стороны, то, что он их объект поклонения. То есть здесь Шейху сам указывает на что, то есть э, Алягуд в действительности бикалямин, то есть да, они претендуют на то, что они поклоняются Аллаху. Даже, то есть у них есть объект поклонения, которого они называют э, Аллах. И вот этот объект поклонения у них, он постоянно э, оставляет их, несмотря на то, что они его авлия без помощи, и всегда э, поддерживают вот этих обманщиков, э, лжецов, колдунов, врагов вот этих э, самых авлияк, э, э, которые в свою очередь э, алягут у них. И потом э, э шейх Хусам говорит, и вот эти вот, то есть, э, э, то есть это пророки их непосредственно, они в действительности, несмотря на то, что тоже, то есть э, Исам-то э, э, э Аллах, у них другой объект поклонения, чем у ягудов. Речь, здесь, речь идет вот об этом. Здесь шейх Хусам все это время, в общем, коротко говоря, наводит на какую мысль? То, что, то есть не нужно обращать внимание на то, что утверждают люди, кому они поклоняются. То есть каждый говорит, что они поклоняются Аллаху. Аллаху тоже говорит, что они поклоняются Аллаху. Аннасара тоже поклоняются. И, то есть, и даже мушики, которые были во время э, послания Аллаха, тоже поклоняются э, Аллаху. И мушики, которые сейчас, они тоже э, поклоняются, все поклоняются Аллаху. Поэтому в действительности каждый из них, то есть тот, который поклоняется Аллаху, не таким образом, как он это вменил в обязанность и узаконил, он не поклоняется Аллаху. Несмотря на то, что сам думает о, о себе, что поклоняется. То есть коротко, такой шейх сам разговаривает вот об этом. А понятно? То есть, ну, э, э, فهو منظه عما وصفت به اليهود معبودها من جهة كونه معبودا لهم منظه عن هذه الإضافة تس... آه، آه، آه، عن هذه الإضافة ما هي الإضافة؟ Да. Нам нужно Или будет... Э, э, э, э не, не, вот, как и сам. Нам нужно будет сразу суду, случай перенести на другой день. Потому что это... Какой-нибудь другой день мы увидим еще. Mm -hmm. من جهة كونه معبود له منزه عن هذه الإضافة نعم عن هذه الإضافة من من حيث هو من حيث هو معبودهم فليس هو معبود Всевышний Аллах леса ма'будин лил яхуд. То есть они не ему поклоняются. действительно действительности яхуд, несмотря на то, что они это утверждают. Фалейса хуа ма'будин лил яхуд. وإنما في جبلاتهم صفات ليس هي صفатихи. То есть э, в их представлениях, то есть у, у них вот это, то есть э, э, то, каким образом они описывают, то есть это не является из тех э, сифатов, которыми, которыми э, описал себя Всевышний Аллах. Почему? Э, потому что у них он, то есть у некоторых из них он факир, у некоторых из них он бахир у некоторых из них он аджиз, у некоторых из них он э, э, ля якдиру аля ан югайра э, машара, у некоторых из них он то есть это и у всех из них он юаиду аль-казибин аль-мухталин то есть поддерживает то есть, тех, которые аль казбун муфтарун ва иннама фи джибилятим сифатун лейса хия сифатихи почему сифатихи маджру حمادة شمول صفاته مجرور <clears throat> ليس هي صفاته مكتوب شمول منصوب ف... وإنما في جبلاتهم صفات ليس هي صفاته زينها لهم الشيطان то есть это те сифаты, которые начал заина лягу или лягут, а шайтан здесь фаэль. Фахум яксудуна абадат аль-муттасиф и битилька сифат. То есть они яксудуна аль-муттасиф, то есть они их не цель, то есть тот, которого они описают, описывают вот этими сифатами, которыми они, которые они, то есть это. Сами же что и э, тахаилю. Ва иннама хуа шайтан, ва иннама хуа, то есть в действительности алягут поклоняются кому? Шайтану. Э, даже несмотря на то, что сами они об, э, об, об этом в основном, как правило, не знают. то وَإِنَّمَا هُمْ هُوَ الشَّيْطَانِ فَالرُّسُلُ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا عَبُدُونَ شَيْئًا تَعْبُدُهُ الْيَهُودِ То есть, аррусулю и муминун не поклоняются ничему тому, чему поклоняются аль-яхуд. Или أن قال فإن كل فالمشرك يعبد الله وغيره بدليل قول الخليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين حمادة تنبوت رب رب لربي если رب то почему فإن كلا فالمشرك شيخ الإسلام говорит لا يعبد الله آه، آه، فالمشرك يعبد الله وغيره то есть да если кто То есть здесь э, шейх Ислам э, какую основу пытается поставить еще раз? Все это время он, он пытается поставить основу, то, что тот, кто не поклоняется Всевышнему Аллаху таким образом, как он себе это, как он изменил это в обязанность и узаконил, он не поклоняется Аллаху. Не поклоняется, даже если утверждаешь, что поклоняется Аллаху, даже если направляется ему какие-то виды поклонения, даже если, даже если, чтобы он, он не поклоняется Аллаху. То есть он э, поклоняется ему угодно, то есть, ну, как правило, шайтану. Да, почему? Потому что здесь вот это все, то есть э, ашайтан зейна лягауля. То есть и здесь э, э, э, э а Шейх говорит, если кто-то скажет своему мушрику, я Абдуллаха ва гайраху ва то есть он мужик тоже называется, что он поклоняется Аллаху, поклоняется еще кому-то. И, и, и, давили на это слова Халиля. И вот в таких случаях, так как сказал Шейх правильно, он говорит, бидалили коль халиль. Это слова Ибрагима, алейхиссалатусам. То есть здесь неправильно говорит «Бедалили коли та'аля афараэту макунтум табудун. То есть Всевышний Аллах, он, он передал слова Ибрахима нам. Что, то есть, а это слова Ибрахима. И то, то же самое, то есть, когда какие-то пророки или люди Всевышнего передают их слова, в этом случае не говорят о Кови Аллаху Та'аля. Ну, здесь его передал его слова, да? Да, все, я передал. Я говорю, это хода, да? Нет. Он говорит, хода халили. Да. Или, или сказать, нужно как, например, Свишала передал слова такого-то и так далее. Указал в Коране, шара сделал. Указал в Коране. Не шара, насса, да, калями. Указание, да? Насса. Да. А слова Ибрагима к своему народу. Афараайту макунтум та'будун анту ва абакум лактамун. То есть э, актамун аввалюн. Да. Здесь избат на что и Ибрагим говорит фаиннахум, то есть вот этому всему тому, чему мы поклоняемся помимо Аллаха, адуун ли, илля раббал алим. Мухаммад, почему раббал алимин мансуф? م. نعم نعم نعم بدليل قول الخليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباكم لكدهم فإنهم عدو لا تستنقذ إلا رب العالمين Этим самым указывая на что Шейх сам говорит, то, что кто-то может прийти выселять то, что мужики, они, они То есть э, и Всевышний, и, и, и Ибрагим أثبت لهم عباد لهؤلاء الآلهة ولله عز وجل مش كده؟ أثبت لله مش أثبت в общем أفرأيت آه، بالناس أفرأيت ما كنتم تعبدون говорит ما كنتم تعبدون أنتم а потом говорит إلا то есть и он говорит فإنهم عدون إلا Раббуль Алямин. То есть этим э, э, самым асбата лахум аннахум кану ябудун лил Аллаха ва ябудун Аллаха. Да, и, и Шейх Хусейн говорит, то есть, а, ты, а ты нам все это время э, говоришь то, что они не называются то, что они поклоняются Аллаху до тех пор, пока они будут поклоняться Всевышнему Аллаху таким образом, как узаконил и приказал. Даже а поэтому, то есть, каким образом шейх Ислам, то есть, Шейх Ислам, в общем, здесь делает Исбатуль Асль. Исбатуль Асль это то, что, то есть, э, короче, говорят, тот, кто не поклоняется Аллаху таким образом, как он это узаконил, он не называется то, что он поклоняется Аллаху. То есть это абаду, то есть о лейса абидан илля. Потом говорит, то есть а потом говорит файн килли, то есть если ты, кто скажет фальмушик, я буду Аллаха вагайраху. Называется то, что я буду Аллаха вагайраху. Бедавир коллил халил э, хаза. Даже и, и говорит, «Кад истаснаху мимма ябудун», то есть «истаснаху» — это «раб», да, «раббуль алямин», «мимма ябудун», то есть ну, это же э, «истасна». Да. «Фадалля аля аннахум кену ябудун Аллаха». Даже это указывает на то, что, а что они поклоняются Аллаху. То есть, если за этой мыслью то чуть-чуть это, да, Абдулла. Э, нам. وكذلك قولوا قولوا إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون а потом استثنى إلا الذي فطرني Седок указывает на то, что они поклонялись Аллаху и поклонялись еще кому-то. Но он а, а, отрекается от всего того, что, что помимо Аллаха. Даже У э, «Вастаснаху айдан» То есть, да, они «Хум э, э, фа فهذه الآيات تدل على أنهم كانوا يعبدون الله وغيره آه، بالنص القرآن и также то есть في المسند وغيره آه، то есть في الحقيقة الحديث ليس في المسند الله تعالى أعلم то есть это شيخ الإسلام أخطأ то есть كما آه، قال كثير من أهل то есть هذا الحديث عند الترمذي то есть это не я к этому то есть этот حديث и إيه، صاحب صاحب المحقق مجموعة الفتاوى شيخ أنور الباس и очень нас, то э, выписал لم نعثر عليه في المسند то есть мы не нашли этот хадис в المسند عند имам Ахмад ووجد في سنن الترمذي то есть этот хадис ووجد في سنن الترمذي то есть عندي محقق الترمذي ايضا لم ينص على احد غير الترمذي и الترمذي когда привел э, хадис сказал هذا хадис غريب То есть этот хадис недостоверный, о котором сейчас упадет речь. Почему? Потому что этот хадис رواه الترمذي من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران بن حسين عن حسين عن النبي عليه الصلاة والسلام شبيب شبيب بن شيبة ضعيف يهم في في الحديث الحسن البصري не слышал от عمران بن حسين этот حدис недостоверный Ну, знаешь, ну, в общем, это. Факт в том, что этот, этот хадис, о котором сейчас пойдет речь, он э, шахид ну, лиль аят. Э, э, достаточно аят фактом, что общеизвестно из, из Магнан Шахсам Тами, то, что он когда приводит из себя на какую-то он приводит все, что есть на эту тему. Все, что, это указывает также, что шейхул-сам писал то, о чем он говорит Минзыгни писал, то, что он говорит «Ну, Медвехин, Аллаху Алим, этот хадис недостоверный по причине того, то, что имам Термизи Аурадагу, то есть, э, если кто хотите забежит, то хочет, сам может вернуться в, в Муснат э, Фисун от Термизи, Мин Тарик Шабиб Шейба, Ан Хасан Аль-Баср, Ан Умран Хусейн, Ан Абиха, Ан Абиха, Ан Абиха, и общеизвестно, то есть, ну, не общеизвестно, то есть, общеизвестно Филькутуб, то, что Шабиб Шейба Яхима Фильхадис, Хасан Аль-Баср, Лям Ясма, عن عن عمران بن الحسين هل تشمت حسن البصري من صغار جدا التابعين ماشي في المستدل اسمع تو شو الحديث هذا يولاي سوى بشي زويسني اسمع تو شو الحديث سوى بشي حديث حسين الخزاعي لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا حسين كم تعبد اليوم قال سبعة آلهة مفهوم مفهوم به اللي في اللي في المحذوف يعبد سبعة آلهة ستة في الأرض وواحد في السماء да, то есть, я думаю, этот хадис является общеизвестным, нет смысла его объяснять. Кыля. То, э, то есть, э, это аль на фаин кыля первые слова, где шейх узнает фаин квиля, аль-мушик и так далее, квиля, то будет, то есть это, да, на это, газа колю мушикин, кама такулю ягуд он насара, то есть это колю мушикин, кама ягуду, э, кама такулю ягуду, он насара, нахну на'будуллаха, фахум язанунна анна абататухум аширк бихи абадатум, ФАХУМ казибун фи ХАЗА. Да, то, что этот э, колю мушикин, то есть мушики, то есть здесь Э, это, э, то есть, да, هذا كل المشركين также كما تقول كما تقول اليهود والنصارى نحن نعبد الله Даже и мушики э, тоже говорят, то есть будь то Абу Джахль, будь то Абу и подобные, они тоже поклоняются Аллаху. فهم يظنون أن عبادته مع الشرك به عبادة يعني язанун, то, что поклонение ему вместе с ширками абадатом. Вагум казибуна фигаза. Ва амма, то есть, да, вагум э, казибуна фигаза. Э, э, почему ли аслин, то есть, о котором уже аслится ну, шейх Лусам, это то, что поклонение Всевышнему Аллаху может быть только таким образом, как он это вменил в обязанности и в законе. Ва амма каулю халили фафиги каулян. Первое. Каля тайфатун иннаху истаснал мунката. Да? А это قول عبد الرحمن بن زيد هو حجة في التفسير وليس حجة في الرواية نعم وهو قول то есть это то что это استثناء المنقطع то есть رب العالمين لم يدخل في في المستثنى في المستثنى ابتداء вообще это это называется الاستثناء المنقطع это то что когда المستثنى منه لا يدخل لم يدخل في المستثنى ابتداء اصلا Самый простейший пример, который всегда все приводят во по книгах книге по усулю, это «Джаа комун или химар». Химар изначально же он ламят кульфильком, то есть он лесим на ком. «Джаа ком или химар». Химар, осел, животное. Значит. Ну, فسد آه، إسلام كتم وقال عبد الرحمن بن زيد كانوا يعبدون الله مع وقال نعم كانوا يعبدون الله مع آلهتهم يعني поклонялись وقال نعم وقال عبد الرحمن زيد كانوا يعبدون الله مع آلهتهم وعلى هذا فهذا لفظ مقيد فإنه قال آه، وعلى هذا فهذا لفظ مقيد فإنه قال ما تعبدون فسموه عبادة إذا عرف المراد منها تستمشد من العبادة لكن ليست هي العبادة التي عند الله عبادة نعم آه، يا عبد الرحمن زيد وشو شيخ الإسلام في وصف نسل عبد الرحمن زيد كانوا يعبدون الله مع آلهته وعلى هذا تسألني أني بقلنالس الله вместе со своим со своими برسلами الله أثبت لهم تس أني كانوا يعبدون الله مع آلهتهم الشيخ آه، آه، الإسلام وعلى هذا فهذا لوز مقيد Это лауд изан, то есть э, то, что они поклоняются, то, что асбита лягум абада мукаидун. С какого стороны? Фаинну каля ма та'будун. Даже антум ва абакум актамун. Фасаммаху абадатан. Даже из-за олифа мурот, э, э, э, то есть то, о чем идет речь. То есть, то есть если понятно то, о чем идет, то есть, то есть они поклонялись той стороны, то, что они поклонялись, но не с той стороны, то, что это поклонение э, было в действительности по отношению к Аллаху. Они, а, они действительно же э, э, поклонялись, то есть они действительно направляли виды видов поклонения, но в действительности они э, в этом, в этом, э, филуака. Но фи хагигатиль ам, то есть фи нафсиль амр, ма кэну ябудун Аллаха. Э, Ислам, понятно, о чем говоришь? О чем? Ну, он говорит, валя хаза, то есть отталкиваясь вот это все отталкиваясь от, от того, что также Абдурахман называет أثبت بكل يعبدون الله مع я فهو يعني هو مفسر مشهور جدا من السلف قد وعلى هذا نعم то есть э, вот отталкиваясь от, от выше э, сказанного э, всего то что пришел все-таки исбат то что то есть и отталкиваясь от аятов э, hadisu gdje afara'ete ma kuntum ta'budun antum wa abakum al-aklamun даже и аяты, и хадис здесь э, отталкиваются от его достоверности, где посланник Аллаха э, спрашивает Хусейн, я Хусейн, кам та'буду льем? То есть он, он говорит, э, э, сабата алихатин, сабата алихатин, ситтатун фил арду, вахидан, ва вахидун фил сама. И отталкивается от этого, говорит, фа хаза лаузун мукайет. وقد فإنه قال ما تعبدون الذي أنتم تعبدون ما موصولية Если يشرع سماه عبادة إذا عرف المراد عرف المراد تشت عبادة من حيث هم يعبدون في الحق في الواقع لكن في في ناس الأمر لكن قد ليست هي العبادة التي عند الله عبادة понятно, أه، Файнаху камахала та'аля анна агн... То есть это, здесь это, это хадис вообще. Здесь, я знаю, отчитаться со стороны из тех, кто пишет книгу. То есть э, это Всевышний Аллах действительно сказал нам это хадис Аль-Кутси. Она, то есть, известный хадис э, э, «Энда муслим анарна шарака и аниширк ман амиля амалан ашрака фиги гайри тарактуху маширкаху» This hadith and uh, Imam Muslim. Говорит, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري من عمل عملا نكرا في سياق الشرط تعم тот, кто что-то сделает ашрика фиги ма маи гайри, тарактуху ва ширку. Это говорит также на что? То, что все шала лям ястасни ахадам. То есть ман исму мансуб юфидул умум. Эйю ахад. من عمل عمل Да, все, все знают, кроме тебя. Да, тот, кто сделает, да. Да, да. Ну, знаешь, ты знаешь просто. Фу, Знаешь, в общем, здесь хадис نصه آه، آه، القاعده مضطردة даже من عن то есть official говорит она не широка а не ширк да то من عمل عملا ما اسم المصول في العموم آه، يتناول جاهلا وناسيا و و و و من عمل عملا أشرك فيه مع أي غيري تركته وشركه وشركه فلم يستثني الله عز وجل وهذا то есть да وهذا كقوله تعالى ما يؤمن то есть это здесь здесь Ибн Тамии будет сейчас отвечать каким образом то есть те а, тексты в которых пришел то есть он привел аяты привел хадисы привел ахдул акваль э, э, саляф на том, что то есть избат для мушрикам поклонение, да, то есть здесь э, шейху сам еще раз возвращается. Он вначале поставил основу на то, что тот, кто поклоняется тот, кто не поклоняется Всевышнему Аллаху таким образом, как он это узаконил и вменил в обязанность, он не поклоняется Аллаху, хоть убейся. Потом, то есть, если кто-то, то есть, да, и, и, и привел примеры, как в отношении Ягут и так далее. Да, и потом говорит, а если кто-то скажет, что джар исбат фил аят валь хадис эбинана на сихатихи, это хадис, если хотите, сами вернитесь, посмотрите, фи аквалихи ва риджалихи ва аквал аимма фихи. فذلك بدي عبد الرحمن زيد بن اسلم المفسر معروف فهو حجة في في التفسير ولكن ضعيف في الرواية اكتري براتا то что يعبدون الله مع آلهته إثبات ده Э, э, э, Эшек Улсам известен кто-то вот, то есть, вот, вот таким образом. Здесь Эшек Улсам начинает объяснять, отвечать то, что это лязун мукой, то есть где слышал Аллах, когда передал нам слова Ибрагима Фараата Макунт ما ما كنتم ما مسؤولي кунтум, антум أنتم антум أنتم وأباكم الأقدمون даже э, э, Азбат э, аль-Айбад говорит, это для мукоид. С той стороны, да, совершенно самого Айбада там, но с той стороны, за Ориф аль-Мурад. Лякин, лесит гель Айбад, Андаллахи Айбадатам. Как ассалят, если кто-то будет делать ассаля, но не таким образом, как это изменил в обязанность э, Всевышний и Могучий э, Аллах и, и приводит э, эм, например, как то есть далили на это, далили на это, то, что у Всевышнего Аллаха это не будет покаяния, и Всевышнего Аллаха это не принимает. А это э, хадис Аль-Куси, Анд-Муслим, э, э, хадис Мару, слова Всевышнего Аллаха, «Анна агна шавакая ани ширк». «Ваман амила амадан аширка фиги ма'i гайри тарактиву ширка». Это указывает на то, что тот, кто делает ширк, Всевышний Аллах оставляет и не принимает никаким образом вообще. Это далее на то, что поклонение должно быть только таким образом, как оно узаконено. И, и потом э, шейх сам говорит, «Вагаза как улитым, تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أثبت لهم الإيمان مع كونه مشركين فهذا он ندريش وما мину أكثرهم биллахи إلا وهم مشركون وهذا الإيمان мукайят." Из-за урифа мурод, то есть э, что, чем идет, то есть они муминин стоят в том, что они, они ляйка дзибуна вуджуд Аллах, валя юказибуна каунаху ма'будун, э, валя юказибуна э, э, каунаху مثلا في, في السماء то есть это этот алиман мукайет это то есть это называется это лауз вот этот мукайет то есть то что он آه، لا يستعمل عند الإطلاق لا يقول المشركون مؤمنون لا يمكن هذا هم مؤمنون بالتأكيد То есть, то, те могилопоклонники, о которых сейчас они, куфар андрелитляк, Но, но من جهة من هذه алеихим يطلق عليهم المؤمنون بالتكييد. Да, понятно, о чем я речь? Да. Но как бы отрицать с другой стороны, как бы говорит, что есть Иляхи другие. Или Инадина Индуллахи Христиан. Как бы отрицает, что есть другие религии, кроме религии Аллаха. С другой стороны, мы знаем, называется Дин Насара, Дин Иляхи. Ну да, да, вот. То есть, ну, это как он говорит, «Талю май умаксарам лавахум мушрикун». سماه إيمانا مع التكييد то есть э, и, и там же самахун абада نعم سماه إيمانا مع التكييد وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إلها آخر لا يدخل في المسمى الإيمان عند الإطلاق لا يدخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق لا يقول له أنه مؤمن بخلاف بعضهم مع الإطلاق فالإيمان هو الإيمان بالله الإيمان تذكر الإيمان بالله والبشارة بالآن شو الثاني تبركينه لا يدخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق وقد وقد قال то есть это уже не хадис это аят يؤمنون بالجبت والتغوت то есть أخذ لهم الإيمان يؤمنون بالجبت والتغوت как как например любой верующий он же тоже э, верует то что тагут существует то есть, то есть кто же скажет, что его не, не существует Якфур? Он же э, существует или нет? Или другие э, просто мы же, то есть иман с той стороны, то есть со стороны таздыка, нахну нусаддык, بوجود الآلهة الأخرى أخرى نحن نصدق بوجود التواغيت ونصدق بكونهم يعبدون ولكن نكذب استحق نكذب استحق استحقاقه لذلك понятно, شو чем я речь? هو كافر بالطاغут ولا أنه مكذب به نعم آه، وقد قال الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغут نعم آه، أثبت لهم أيضا الإيمان نعم إلي или как названо сразу же «Фабаширхум биазабин فهذا ما أعتقد سئت ما أعتقد أكثر من التريش أيضا آه، وهذا مع التكييز ومع الإطلاق آه، وهذا مع التكييز ومع الإطلاق فالإيمان هو إيمان بالله والبشارة البشارة عند الإطلاق لا يستعمل إلا في الخير لا يستعمل البشارة لا تكون إلا في في الخير آه، لا يبشر إلا но здесь все الله آه، قال آه، فبشرهم بعذاب أليم هل بعذاب أليم يبشر لا آه، لا يستعمل البشارة عند الإطلاق إلا في الخير ولا يستعمل الإيمان عند الإطلاق إلا في الإيمان بالله نعم ولكن مع التأكيد يستعمل المان بالجبت والتاغوت как الناس لا совершила именно بالجبت والتاغوت и وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تسوى ونحو ذلك من ال من ال آه، الآيات يقول ومما يوضح هذا قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أبائك آه، إبراهيم إسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون شيخ الإسلام الآن سوف يتحدث عن هذه الآية يقول ومما يوضح هذا قوله أم كنتم شهداء إذ حضر الموت إذ حضر يعقوب الموت الموت جس فاعل здесь بلس харакатов فنير إذ قال يعقوب لبنيه ما تعبد من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم إسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون شخص ابن, ابن تيمية سوف يتحدث تحدثا والتقدير والتقدير نعبد إلهك ونعبد إله واحد نعبد إلهك ونعبد إله واحد فمن عبد إلهين فمن عبد إلهين لم يكن عبد عابدا لإلهه то есть أي لإله من كيف совокупно نعم. فمن عبد إلهين لم يكن عبدا لإلهه وإله آبائه فهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإنما يعبد إلهه هو إله يعقوب من عبد إلها واحدا هذا وإنما يعبد то есть тот будет поклоняться то есть поистине будет поклоняться егошнему божеству тот будет поклоняться лишь одному божеству Нам? Что мне не говорить, я же перепрыгнул. Я просто у меня голова вообще это отключена сильно, поэтому ну, я же перепрыгнул на другую это, строчку. Ислам. А что ты? Ну, التقدير ماشي إذا التقدير نعبد إلهك نعبد إلهك نعبد إلها واحدا قبل ما تنتمك نعبد إلهك نعبد إلها واحدا ونحن له مسلمون فجمعوا آه، هؤلاء بين الخبرين بأمرين بأنهم يعبدون إلهه أولا وأنهم إنما يعبدون إلها واحدا ثانيا مفهوم то есть они джама бен то есть джама бен хабарин то есть да это кто джамау вау джама дети какая разница между одна и банун فالتكذير نعبد إلهك نعبد إلها واحدا ونحن له مسلمون فجمعوه هو جماعة فرشيت يعود إلى أبناء يعقوب بين الخبرين بأمرين أولا بكونهم يعبدون إلهه وثانيا أنهم يعبدون إله واحد فمن عبد إلهين لم يكن عبدا لإلهه وإله أبائه وإنما يعبد إلهه إلهه من عبد إلها واحدا نعم ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابد له إلا كانت عبادتهن وعين عبادة إشراك وعبادة إخلاص и, то есть, да, и шейх сам, то есть, то есть тот, кто «Валякина ман абада абада Аллах, ва абада ману гайруху» был бы абидан яху, то есть лилляхи, то егошнее поклонение было бы двух видов. Абадату ишрак, а абадату ихлас. И шейх Ислам там даже, э, то есть это все ваджуль ауль. Ваджуль э, э, Асани я себе просто выписал здесь. Она просто непосредственно связана здесь, о чем дальше идет, чтобы понять. Ваджуль Асани колюху это. Да. То есть предыдущие, понятно, о чем это речь? قولوا إلها إله إلها واحدا تسأل الوجه الثاني في الوجهات الشيخ قولوا إلها واحدا نصب على الحال إلها واحدا تسأل لا إشكال في كونه حالا نعم آه، نصب آه، نصب على الحال لكنها حال حال لازمة نعم. حال لازم شو اسمه وزن شو حال لازم حال لازم تس حال لازم تس то, يدل على دوام الاستمرار وعدم التغيير والحدوث هو دائما إله واحد لا يكون إلا إله واحدا آه، بالاستمرار والدم ابتداء ونهاية لكنها حال لازمة فإنه لا يكون إلا إله واحد آه، الله عز وجل لا يكون إلا إله واحد دائما آه، بغير الاستثناء في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال كقوله هو الحق مصدقا إيه يا شيخ السمغيتي وهو لا يكون إلا مصدق الله عز وجل لا يكون إلا المصدق ومنه ملة إبراهيم حنيفا وقوله ويقتلون النبيين بغير حق بس آه بس آه ملة إبراهيم لا يكون то آه، نعم э, нам э, то есть не может быть он кроме как Ханифан халь, это халин лазматун, то есть он, эта милля не может быть, кроме как они мухидун. Ля якун фи халин ахваль, ин вакау фи ширк фахум лейсу аля миллати Ибрагим. ويقتلون النبيين بغير حق то есть они убивают пророков но يقتلون النبيين بغير حق بغير حق это حال لازمة لا يمكن أن يقتل نبي بحق No, no. Фаман абада маху гайруху, фама абаду илляхан вахидун. То есть его, его здесь вот продолжает фаман, то есть это все продолжение сейчас фаман абада и там дальше там продолжает. Фаман абада маху гайруху. То есть я вот это э, выписал, чтобы связь была понятна, То что шейх здесь этот обрывает, если без, то есть не возвращаться этот, можно не понять, о чем здесь речь. فمن عبد ما هو غيره فما عبده إله إله واحد الجملة حالية فمن عبد ما هو غيره تون فما عبده حال كونه إله إلها واحدا فمن أشرك به فما عبده وهو لا يكون إلا تس فمن أشرك به فما عبده تس من أشرك به تس بالله فما عبده تس من بكلانيات وهو لا يكون إلا إلها واحدا فإذا لم يعبدهم في هذه الحالة في هذه في في حال اللازمة اسم في في حال اللازمة ما هي كونه إلها واحدا فإذا لم يعبدهم في في الحالة اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبد فيها فما عبدوه понятно, значит, с كيف образом Шейх Ислам вытащил песню из этого аята. То есть он э, что э, слова, «Амкутум а, а, а, шахада из хадра Якуб аль-Маут». وَذْكَرَ لِبَنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ, وإله أَبَائِكَ إِبْرَهِيمَ إِسْمَعِيلَ وَيَعْقُوبَ إِلَهًا وَاحِدًا То есть здесь э, э сам указывает то, что э, вот эта джумля это аль-халь. Но это халун лазима. Халун лазима. Э, то есть, э, а, алакауни аннаху ля якуну илля илляхам вахид. Я отталкиваюсь отсюда, то есть отталкиваюсь от этого аята. Тот, кто не будет поклоняться одному лишь божеству, этим самым, то есть, а, а у него, то есть, а, то есть, а, а это всего лишь и у него нету другого положения состояния, кроме как это, и тот, кто не будет поклоняться потому что ему одному это указывает на то, что он не поклоняется Аллаху. Почему? Потому что поклонение э, Аллаху ла якуну илля аля хадзил халя. Аля куни иляхан вахидан ва нахну лаху муслимун. Вот таким образом в общем, шейх Ислам утешил истидляль мин хазихил ай. Да. نعم آه، فإذا لم يعبدهم في هذه في في الحال اللازمة له если он не поклоняется Аллаху вот в этом состоянии то есть في الحال اللازمة له لله وما هي الحال هذه كونه إلها واحدا نعم لم تكن آه، آه، لم تكن حال أخرى يعبد فيها то есть عبدوه то есть он не поклоняется не он не поклоняется Аллаху Почему? Потому что они поклоняются таким образом, как это э, положено, скажем так. Фанкиль аль-мушрик, то есть если скажешь скажет опять, фанкиль э, аль-мушрик, яджал маху алиха ухра. Фаху я буду. Там кто это? Э, свободен. Там будет кто? Да. По-братски. توجد الكتاب أجزاكم خيرا одну полную чайную ложку с бугром فانكيله в общем المشرك يجعل ما هو آلهة أخرى فهو يعبد في هذا حال ليس هو فيها الواحدة لا если кто-то скажет يجعل то есть المشرك يجعل ما هو آلهة أخرى المشرك يجعل ما هو له فهو يعبد في حال и он, то есть он поклоняется в этом состоянии лейса هو فيها الواحدا лейса هو فيها الواحد الواحد здесь хабр лейс хабр лейс то есть اعتراض на Ибн Тайми то есть да после того как он асбата то что Всевышний Аллах Илляхун Вахид И он говорит, тогда, если мушрик поклоняется, то есть э, вместе с Аллахом кому-то еще, то есть э, Аллахтан Ухра, то тогда в этом фагой Яуду Фихар, тогда он поклоняется в состоянии ли сего, то есть Аллаху Аззаджаль Аль-Вахид. Да, то есть, э, э, а ты говоришь Аннаху Иляхун Вахид. Понятно, ваш э, Иатират. Э, то есть, этого может быть, никто бы и, не додумался, просто Ибн Тами, Ваш Немазныч, он всегда сам то есть, э, вытаскивает эти Иатирадат и сам же на них и отвечает. Да, если, то есть, те братья, с кем мы читали, э, Сарам Масуль, да, Шейх Хусам очень, да, вот эти Иатирадаты, до этого, может быть, они бы и не задумались но факт в том, что он их просто сам, то есть, вытаскивает и отвечает. Это, субханаллах, Да, да, да. Знаешь, фанкель аль-мушрик, э, ваш, э, то есть, э, ишкаль, который привел Шахасан. А что это, там что, сахара нету, да? Э, а, а куда положил? Как, а. Да, положил. В рот не положил. Ну, об этом не думал, что, наверное, до такого дали. Не так хана. Это было очень мило с той стороны. Фанкили فإن قيل المشرك маху алихатан ухра. Фахуа ябуду يعبد халин حال гуа фиха فيها في халя. Аль-вахида. даже получается так قيل الوليد يا شيخ مسلم هذا غلط من شاءه أن تس هذا غلط его ж не основа то есть это вот этот غلط его ж не основа от которого он отличается أن لفظ الإله يراد به المستحق للإلهية ويراد به ما اتخذه الناس إلها وإن لم يكون إلها في نفس الأمر да, то есть этот لفظ إله применяется на двух أولا الذي هو المستحق للعبادة أولا ثانيا ما اتخذوه الناس إلها وهو في نفس الأمر ليس كذلك نعم بل هي أسماء سموها هم وأباؤهم да? То есть, да, и, ألها ما هم إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم Э, Бальги Асмам, то есть э, э, поэтому вот эти вот э, вуджух, то есть который, то есть и аль-усуль, который, на который делает э, испад шейх Самтами. Бальги Асмам самауха гума абахум, фатилька лейсат фи нафсиха алихата. В действительности, то есть они лейса, э, фатилька лейсат фи нафсиха алихата, ва иннава хи алихатун фи анфусил абидин. Хум алиха عندهم هم وليس في نفس الأمر فإلهيتها أمر قدرها المشركون وجعلوه في أنفسه من غير أن يكون مطابقا للخارج И вот это илахияту хатус, илахияту хезихиль алях. То есть э, вот эта обожествляемость вот этих объектов по поклонению. Как дорога мушрикун, то есть они так это... Ну, представили э, себе, да, вот это, э, то есть, э, кадару тагдиран, аль-мушрикун, ваджа'алюху фи анфусихим, вот это, то есть, это, да, мингайри аякуна мутабикан аль Харш в действительности, то есть, а почему? Потому что иля, то есть, это объект божествления, то есть, а, а, разве труп может быть божеством? Труп, труп. Не может, почему? Потому что божество – это то, есть, это то, что должно э, обладать такими качествами, заслуживающими, чтобы ему поклоняться. А труп или камень, бутылка, там, не знаю, скелет какой-нибудь, или могила, или еще что-то. Разве этот предмет может заслуживать э, поклонения? В тот момент, э, э как я могу его, например, и нагадить, ну, э, подойду к нему и нагадить, этот предмет поклонения. И это божество у вас не может э, себя защитить от не, не сможет. Разве может быть? То есть Шейх Ислам сейчас будет указывать на, на вот этот на, на э, момент, о чем идет речь. فَإِلَّهِيَتُهَا в действительности, то есть э, э, Амрун Каддарам мужикам, почему мужики Саида Фандю сделали этот объектом поклонения? И вот сейчас он, после того, как он сдох, увидит <laughs> то, что Суфанова ему будут пока. Ну. Ну, ну, mm. Да, там Ушел, короче. Все улицы целые, там такая толпа, там и шабаб. Вот разум отсутствует уже, знаешь. فإلهيتها أمر مقدر في المشركون وجعلوه في أنفسهم من غير أن يكون مطابقا للخارج И дальше, э, то есть, да, я про, продолжу ту мысль, которую там Раши Хусан сказал. «Каллади яджалю манлейса биалимин алиман». Как тот, который делает того, кто не является алим, делает того, кому? Алима. أو من хайин بحي حي أو من садикин, بصادق адилин садикан ва адилан». فيقول هذا عندك صادق وعادل وعلم وتلك نعم وتلك اعتقادات غير مطابقة للخارج للواقع نعم Поэтому то есть вот эти э, тельные убеждения, существующие у тех э, людей, даже не только у, у мужиков, то есть это все многие из них, э, то есть, то есть те из них, которые противоречат истине, то есть, э, то, то есть факт тот, то, что шейх сам указывает на то, что если какие-то люди несут себе какие-то убеждения или называют активные действия или убеждения какими-то словами, то есть это все может быть, то есть и соответствует действительности, а может и нет. То есть тот молодой человек, он действительно может быть э, э, алим, то есть он действительно, у него может быть э, знание. Но фактом то, что то есть и он мустахикун, э, э, биан э, юсамма алиман. Даже, а может быть и нет, но его люди все равно называют э, алим. Несмотря на то, что это, э, то есть, э, вот это то, что джалюхум э, гайру мутабик лил харидж, то есть, фих, то есть, финас то есть, фихаридж, филвака, то есть, ля ятабик лил хак, почему? Потому что фи это человек лейса алим. Несмотря на то, что эти люди как каддаруха, джалюха алиман. Поэтому, то есть, вот это все, то, что происходит, Ашейх сам указывает, это все, то есть, Адиль э, э, Акли, с той стороны, то, что и на это указал, каким э, образом? Имя или Асмаум, самайтуму антуму абакум, маазля Аллаху бихами султан. Имя или Асмаум, то есть, то, что фильхар, э, фи, фи, фи хагадир амр, то есть вот, вот это то, что вы делаете, не соответствует действительности. Потому что э, это все лишь, то есть э, основ, это указывает на то, что сам Исм, когда кто-то что-то называет каким-то словом, то есть э, может быть это действительно так, а может быть и нет. Именно Таймей э, э, сейчас э, указывает на вот эту э, основу. А потом мы посмотрим, действительно соответствует вот этот истин, то есть действительно тот, кому вы поклоняетесь, является Аллах или нет. А это когда мы посмотрим на те суфат, которыми вы описываете его и те действия, которые вы делаете. Если вы делаете это таким образом, как это опять возвращаем сюда, то что э, «Кама э, шарa'аху Аллаху ва амара, фахуа мутабикун э, лил хакика фа илля фаля». Речь идет, в общем, вот об этом э, держите мысль, то есть э, вот эта предыдущая вся речь, э, да, понятно, то есть каким образом, если для ряда, каким образом Шейх Ислам это все э, формирует, и расклад, это все коротко. Здесь э, действительно э, Шейх Ислам, я читал, сидел дома сейчас с утра, такая фазель масаля примерно, я не знаю, это, листов, ну, около 20. Вот, вот вот это все он, он взял. Здесь себе Белихчисар, шейх Мисат очень много убрал. А стороны Набюга фалает катили гиддин. Вообще, то есть он, э, особенно таким образом он, он э, разобрал э, джумаль. في سورة الكافر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون تستطيع или نهاية إلى نهاية السورة ماشي تستطيع пока это знание не потерял, когда это читать. Ага. Илан кал. قوله نعبد إلهك إلى قوله تعالى إلها واحدا إذا قيل إنه منصوب على الحال даже то есть لا إشكال то что да في ذلك إذا قيل إنه منصوب على الحال إما أن يكون حالا من الفاعل العادة أو من المفعول معبود Понятно, что такое халин эн-лабит ва халин эль-мабуд? Халин, то есть сейчас я приведу например простой, чтобы стало понятно. Например, Дарабту Зейдан Мунфаридан. Мунфаридан Халлиман. А если не мафуль? Если لذلك وذاك ليس كذلك يسلك ضربت زيدا منفردا то есть كون زيد منفردен то есть я только лишь его одного убил а когда я его убил он был один а ау дарот зейд мунфариден ана то есть я был один когда я его убил поэтому халь мин аль-фааль и халь аль-мафуль Теперь шейх Исам будет сейчас разбирать вот этот момент. Шейх Исам здесь сейчас, то есть вы изначально просто должны знать, что такое халь мин фаль, что такое халь мин аль маф'уль. قيل إنه منصوب على الحال فإما, فإما يكون حالا من الفعل العبد أو من المفعول المعبود فالأول نعبده نحن نعم من حالنا نحن نحن آه، فالأول حل من العبد آه، من العبد فالأول نعبده في حال كوننا نحن مخلصين لا نعبد إلا إياه لا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم إسماعيل واسك إلها واحدا نعم الثاني نعبده في الحال في الحال اللازمة له هو من كونه هو إلها واحدا الفرق بين آه، آه، ذلك وذاك والثاني نعبده تستحال من نعبده هو في الحال اللازمة له وهو أنه إله واحد نعم فنعبده مخلصين معترفين له بأنه الإله وحده دون ما سواه فهمت о чем نعم Нет, то есть, если это будет халь, да, нет, мин халь мин То есть, это илахим вахидан, это, то есть, нахну, набуду, нахну. То есть, го, то есть э, ну, м? да, то есть да, э, понятно, что одному, он говорит, вот, смотрите текст. Да. Да. Да. Но не несет в себе то, что есть э, отрицание других божеств. Вот. В этом плане только Мабуль Халь, но ну, не Мабуль Мабуль. Э, э, да, э, а, в состав, а во втором состоянии несет в себе отрицание других божеств. Все там понятно. И утверждение ему это. Да. Там Мабуль Аль-Халь Мабуль, то, что он вахит только Аллах. Да, да. И в том, и в том случае а, они поклоняются Аллаху Ляшкаль. Но факт того, что во втором случае идет отрицание. А, да. А тот он не отрицает. Он говорит, мы поклоняемся одному, но не отрицает других. Макуля он не делает. Да, он, он говорит, набуду фи хали каунина мухлисина, ля набуду или яху. Но нету отрицания, то, что есть, да. Противоположность восстание набудун фил хали лазимати лягу. То есть мы будем поклоняться состоянию, а это то, что ля идет алиха аслен гайру. mm منصوب على أنه الحل على كل حل تقدير نعبد إله واحد في حال كوننا نعبد إله واحد этот آه، نعبد إلهك вот он этот به نعبد إلهك إله آبائك إبراهيم إسماعيل وإسحاق إلها واحدا ليش تطبق إلها واحدا واحد слушай. Как это он так сделал? Действительно. Ну-ка, ну-ка. Знаешь, в общем, это. Иншалла, потом дома еще раз. Нам, والثاني نعبده في الحالة اللازمة له وهو أنه إله واحد فنعبده مخلصين معترفين له بأنه الإله وحده دون ما سواه فإن كان التقدير هذا الثانية امتنع أن يكون المشرك عابدا له درجة почему Там же не существует просто других... Э, э, да, да. نعم فإن كان تجدير هذا الثانية امتنع أن يكون المشرك عابدا لهم فإنه المشرك لا يعبدهم في هذا الحال почему потому что в этом состоянии когда он делает ширк он не поклоняется Аллаху не поклоняется вообще, даже если утверждает то, что он э, э, поклоняется Аллаху. Даже если, кто-то скажет, он же поклоняется Аллаху, еще кому-то нет, он Аллаху не поклоняется вообще. Вообще не поклоняется. Это лейсит абада андалла. Почему? بدليل ما هو دليل الحمادة так быстро, быстро нет. Хадис Аль-Кудси. А. Миш, а, ну, ну поняли. М? Да. Анарна широка на ширк. Да, не ширк, не ширк. Аль, не на ширк. Э, нам имтана аякун или мужрику айвидан лаху. Понятно, какой, до какой э, степени? А, и те братья, с кем уже много долго читаем, то есть или книги Шейх Хусам или этот, видим до какой степени Шейх Хусам, каким образом вообще вот это э, вытаскивает истин бата, это вообще, то есть этот, субханаллах. Виртуоз это оскорбление шахусам. Он э, лям юхляк мислю лама. Субханаллах. جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء نعم شرم دوائس متفزيه Kısmet Abdülgara. А, да, конечно, смотрит, вот это Абдуль. Вот ты вообще не это. Угу. А, знаешь, этот امتنع آه، يكون المشرك عبدا له понятно почему понятно ما هو ما هو وجه الامتناع حمادة ما هو وجه الامتناع أن يكون المشرك عبدا له في هذه الحال интук явни. Слух, слух, только Мухаммад, слух. Две минуты назад, знаешь, Почему, да, почему мушрик بس على وجه الثاني ما هو وجه الثاني أولا ماشي وفش متى ладно чтобы успеть закончить امتنع أن يكون المشرك عبدا له آه، له فإنه لا يعبدهم في هذه الحال почему Да, изначально вообще, да, и Всевышний Аллах не принимает на него Аллаха, не Ибад, вообще, он, он не поклоняется Аллаху, все, то есть, даже если он считает, то, что он поклоняется Аллаху, даже если он называет тот объект поклонения Аллахом, даже если, даже если, даже если, все равно это, то есть, на хамдуля, ва, ва. Если это, смотреть, человек, придя на могилу, да, он не взывает, например, к этому покойнику, а именно на могиле взывает Аллах, то есть он попадает под это состояние. Нет. если он пришел к, например, там друг какой-нибудь твой даже, я пришел э, на его могилу, чтобы сделать дуа Аллаху для него. В чем Нет, проблема? Бывает, если он считает, то, что возле этой могилы будет лучше принято дуа, да, это, да. это беда. А, это беда. Нет, это не шутка. А вот это называется же камерон, когда вы решили посредством. Не, ну а тогда он в наших глазах кто это человек? замер, если Конечно. Потому что они не знают, что так не, не надо делать. То есть никакая могила, вообще никакая. Да. Не может, а приводит. Не, я вам говорю, в там это, видишь, это, говорит о том, что нельзя поклоняться на могиле, призывая к Аллаху. Как все? То есть нельзя, там как бы описывается это. А там где, где, там? В этой книге. В какой? А. И там э, говорится о том, что, например, на могиле нельзя взывать к Аллаху. Саддан Медария. Да. Да? Мабрук, Альф Мабрук. Хамдулля. Васалат. Ну, Садан Лазария. Да. Я, я не пойму это, в чем, в чем. Нет, просто надо просто это как бы знаешь, учни для себя. Это человек, например, он, кому относится к бедачи, или это, к джахилю. ну, э, э, к джахилю это по-любому. Ну. А то, что э, вынесен хоком, то, что он муптади, это уже там твой разговор. Ну. М? Ну. Значит, «Вагуа субханаху лейсат лягу халун ухра нa'будухум э, фиха». То есть у него нет другого состояния, в котором был, кроме как «гуа иляхун вахида». Нет у него, то есть здесь шейх ислам, еще раз, то есть вспоминаем, о чем все это время идет речь. Вы помните, о чем все это время идет речь, как это вселя, о чем Ибн Тамия рассказывал э, в начале? И к чему он подводит эм, все это время? Да, верно, да. Хотя есть Дамиль Загр, что они поклоняются Аллаху. Да. Он объясняет, что это не является поклонением. Да, Да, не является

فقد يمكن أن نعبده في حال أخرى здесь تتخذ في الأصل نتخذه это ошибку здесь я исправить просто في الأصل في في مجموعة الفتاوى بالتحقيق شيخ أنور الباز بس это أحد تلاميذ شيخ أحمد شاكر Да, то есть шейх... Да, да, ну, э, тахкик сделал шейх Анвар Аль-Баз. Мисрийский ну, а, Мансури. Не, не успел выпустить, что ли, Абдурахман Выпустил. Он хакака. Примечание, что ли? А, Ну нет, э, хараджи аль-ахадис, э, хакака, э, то есть, как бы там, ну, что смог, что нашел. Это, это даже вафа, это, может быть, это не может быть, а это самый лучший вообще на данный момент. Если не, не, не табат, здесь э, э, Абайкан, по, по крайней мере, раньше она в Саудии запрещалась вообще печатать какому-то частному издательству за государственный ПП, это одна единственная там вот сейчас. Не, не, шейх э, Анур Бас, она вышла, но здесь, то есть, э, э, э, Дарвафа успели выпустить серию, кто купил, купил, а потом здесь спецслужбы э, посадили на хозяина Эдар Вафа. Mm. Его обсадили, он долго сидел. Да, то есть перестали печатать. И, и, поэтому он напечатал, вообще дешевый было. А, и, то есть там меньше, чем 300 гинея она стоила. Вся мажмоза фасал. Не-не-не. Обыкновенная. Ну не помню сколько. То есть мажмоза на вся. Бетахик шейх Анрубас. Да, я и до сих пор не печатаю. То есть кто успел все купить, купил. Но она есть PDF. Да, я успел. не знаю. Вот это единственное махакак. Кто? Да, конечно, Мансур и шейх, да. Ну, взрослым. Анвар. Анвар Исмит Тавдир. Анваруль Баз, да. Я вообще когда сказал, что он слушал из учеников шейха Ахмад مش ليست له حل نعم فإن كان وفشم في في في نتخذه آه، وإن كان التقدير الأول قد قد يمكن أن نعبده في حال أخرى نتخذ ما هو آلهة أخرى في أنفسنا понятно это آية، إذا كان التقدير الأول إذا كان الحال من الفاعل فهذه الحال يمكن أن نتخذ آه، آلهة أخرى сянфусина андана. Да, то есть мы будем в этом случае и те, которые поклоняются Аллаху, и те, которые, то есть и еще, то есть и и, и кому-то еще. Да. Знаешь? لكن قوله إله واحد شيخ الإسلام دليل على أنها حال من المعبود بخلاف ما إذا قيل نعبده مخلصين له دين فإن هذا حال من الفاعل. Здесь أثبت شيخ الإسلام أنه حال من المعبود ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيرا كقوله فاعبد الله مخلصا له الدين آه، آه، حل من الفعل فاعبد نعم فاعبد الله مخلصا له الدين مخلصا له الدين со آه، مسلم то есть чтобы ты поклонялся только лишь ему одному. Ихлас То есть, как мы говорили, это не переводится как искренность. То есть, не, неправильно это слово постоянно переводится как искренность. Ну, один, то есть, как мы уже говорили, э, точнее, как я упоминал то, что слова аль то есть, я, к сожалению, смог запомнить только три, приходит с несколькими, ляв дин, дин, с несколькими смыслами. Один из них аль-джаза. Да. То есть аль-джаза аль-хасаб как маленький яумудина и маленький яумуджаза. А, а, а второе аль-абада таа العبادة والطاعة ثلاثة مخلصا له دين أي مخلصا له العبادة Да, как, например, вот в этом случае, то есть, как, например, слова слышала, فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَ وَيَكُونُ دِينُ وَيَكُونُ دِينُ وَيَكُونُ عِبَادَةً والطاعة كلها لله عز وجل وفتنة الشرك كما هم معلوم и третье Дино с тем смыслом, к которому все привыкли, это Ма и это Ятадаину Бихилинсан. Еще есть два смысла, я, к сожалению, забыл. И Мухлисан Лахудина, и Мухлисан Лахуль Абада. То есть Мухлисан Ай, то есть Юсриф Аль-Абада Туллаху Вахдаху. Меч. دليل على أنها حال من المعبود بخلاف ما إذا قيله نعبدوه مخلصين له الدين آه، فإن هذا حال من الفعل فهذا يأتي آه، ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيرا كقوله فاعبد الله مخلصا له الدين وقوله قل الله أعبد مخلصا له ديني وهذا الدين أي عبادته وهذا حال من الفاعل فإنه يكون تارة مخلصا وتارة مجتسا حال من الفاعل اسم في الحقيقة قد يكون مشركا وقد يكون مخلصا مخلصا موحدا وأما الرب تعالى فإنه لا يكون إلا إله واحدا فهذه حالة لازمة فهذه فهذا حال لازمة لرب العالمين أنه لا يكون إلا إله واحدا كما قيل في الجملة ونحن له مسلمون قيل واو العطف لا ونحن له مسلمون وقيل واو الحال أي نعبده في هذه الحال هذا هو الحق أو الحل ماشي والآية فيها إله واحد فهذه حال من المعبود بلا ريب قول الشيخ الإسلام بالسمين بلا ريب ولا شك ولا مرية فلازم أنهم إنما عبدوهم في حال كونه إله واحد فهذه لازمة فهذه أي حال لازمة له ونحن له مسلمون لا سيما إذا جعلت هذه الجملة حالا ونحن له مسلمون تست لا سيما إذا جعلت هذه الجملة ونحن له مسلمون حالا حال كوننا نحن له مسلمون آه، جملة في محل النصب حال أي نعبده له واحدا في حال إسلامنا له آه، مفهوم تسد جملة حالية ونحن له مسلمون جملة حالية أي في حال إسلامنا له مفهوم؟ وإسلامهم له وإسلامهم آه، هؤلاء له تسلى الله عز وجل يتضمن إخلاص الدين له وخضوعهم واستسلامهم لأحكامه بخلاف غير المسلمين الشيخ и, и шейх сам там дальше باطلة сказал, то есть я выписал слово. мушрик куллюха لا يقال насыбу насыбу Аллахи минха хаккун вальбаки батылун. То а, а, э, то есть поклонение мушлика полностью вся батыль. И не нужно говорить, э, говорит Шейху Усам, то, что то, что из него, э, то есть для Аллахи, для Аллаха хаккун, а, а то, что то есть ширк фахабат. Нет, кулюха батыль. Говорит, нам, кулюха батыль. Бихаляфи, а, آه، فعبادة المشرك آه، كلها باطلة لا يقال نصيب الله منها حق والباقي باطل فإن الله إله, إله حق إله حق وما سواه آلهة باطلة نعم وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد وقوله ما ولا أنتم عابدون ما أعبد نفى عنهم عبادة معبوده то есть да, отрицает от них то, что они поклоняются, то есть а, объекту поклонения Мухаммада. То есть они не поклоняются. Почему? Потому что он говорит, «Валя антум абидун ма'абу». Вы не поклоняетесь тому, чему я поклоняюсь. И «Иджа биджумлин исми». «Валя антум абидун ма'абу». То есть он отрицает, это далее на отрицание того, то, что мушрики не поклоняются тому, чему поклоняется Мухаммад, алейхиссалату Да, да, да понятно, он опять то возвращается этот и говорит, то, что мушрики не поклоняются Аллаху. И они не называются, почему э, «Бинас лязил ай, валянтум абиду нафа'анум абадата ма'будихи хи возвращается на Расула, алейхиссалату вассалам». Не, не поклоняются Мушик, лявинкин, то есть почему? Потому что э, Всевышний Аллах приказал говорить посланнику Аллаху, «Я кафиру». Э, э, ля абуду ма табудун. Да, то есть я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Они же утверждают то, что они поклоняются Аллаху. Утверждают они утверждают? А Всевышний Аллах приказал ему говорить, скажи им то, что ты не поклоняешься тому, чему поклоняешься. То есть тот Робба, которому они поклоняются, это не тот, которому поклоняешься ты. Валя антум абидуна маабуд. И вы тоже не поклоняетесь тому, чему я поклоняюсь. Э, понятно, да? И поэтому, например, кто-то, мушники сейчас, как вот э, суфили подобные, говорят, мы же все поклоняемся Аллаху, мы там все, тут давайте все у нас там дружно вместе. Нет, вы не поклоняетесь, тему, мы поклоняемся. То есть, смотри, из, из первой части как бы еще можно понять, что здесь какое-то исключение имеется в виду, когда говорят, я не поклоняюсь, чему вы поклоняетесь. То есть, то есть как бы могут сказать, что он не поклоняется идолам, но Аллаха не имеет в виду. Но когда уже да. говорится, что и вы не поклоняетесь чему а Да, да. Да, да. Да, и, и э, Акама Зукер Фиттафасир Сабабу э, э, Нузуль Ай мушики, то есть этот к Аллаха, то есть уже не знаю, что предложить и так далее. Ну давай, говорит, то есть там половину наполовину, в общем, да? То есть, э, то ты, то есть, остальные поклоняются вместе. Каким-то образом хотели объединиться, чтобы не было вот этих то есть, э, да, то есть фитны не было, чтобы, да. Давай же дружно жить, все то, что... Это то, к чему это... А э, э, тогда кафир мушики к этому призывали, и, то есть и суннат Аллахи фильхарк фалян таджидали суннат Аллахи табдиля. Да? И, и в этом э, э случае Всевышний Аллах приказывает, приказывает посланнику Аллаха, алейхиссалам, говорит, кулья айоль кафирун. Кто такие аль-кафирун? которые пришли и стали просить посланника, давай э, сделаем вот так. То есть, лямпин аякуль это или кафир. Понятно? Бинасуль, то есть, почему? Потому что аль-када усулей насабу нузуль катаид духуль фил хукм. И поэтому куляхи кафирун аль-хитаб лиман, аввален, аввален. Лиман джай или набия, и сласу, вакаль, объединимся. Давай вместе, то есть дружно, то есть вот все у нас будет этот. И, и Всевышний Аллах говорит посланнику скажи этим кафирам, кулярию кафиру, ля абуду ма табуду, валя антум абидуна ма абуд. Нравится вам это? То, к чему вы поклоняетесь, лекум динукум валиядин. Уюба. بنصر ай. بنصر الآية والسبب النزول كتأييد الدخول في الحكم وجوبا عند عند جماهير الله باب الأكوال الشاذة ولا أنتم عابدون نفع عنهم عبادة معبуди, то есть отрицает от них, несмотря на то, что все они говорят, и как сейчас, мы все мусульмане, нет, то есть это, это, это у вас, эндукум, антум. وفي حق الإسلام وفي في الإسلام لا يكون الرجل مسلما Илля ябудуллаха бимашара ва амара. Ля юмкин. Ля юджид. Э, э, и тот, кто поклоняется вместе с Аллахом кому-то чего, ля ябудуллах. Ля ябуд. Понимаете он это или нет? Вот этот избат весь, вот об этом всем сейчас э, Шейх Лусан. И, и, то есть и разговаривает и, э, о том, что и, и в конце результат, а это – слова посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, «Валя антум абидуна, валя антум абидуна ма абу». То есть, «Нафа анум абадатама», то есть, отрицает от них то, что они поклоняются объекту поклонения, которому поклонялся Мухаммад, алейхиссалату вассалам. «Фахум, лиза абаду абадуллаха, мушрикина бихи, лям якуну абидину мабудум». Если они поклоняются Аллаха. в состоянии, то есть, «Халяконим مشركين به لم يكونوا عابدين معبوده هو معبود الرسول وكذلك هو إذا عبده مخلصا له الدين لم يكن عبدا معبودом. И также, если он будет поклоняться только Шану Всевышнего, он тоже не будет тем, который поклоняется их объектам поклонения. والوجه الخامس أنهم لو عينوا الله بما ليس هو الله أنهم то есть мы этим كافر وش جنس الكفار أنهم كما об этом сказали الأمتس ابن تيمية والشوكاني وغيرهم من الأئمة الكبار то آية الخطاب لجنس الكفار مشرك آه، آه، مشركين كانوا أو غير مشركين آه، أنهم لو عين الله بما ليس هو الله وكسروا عبادة الله أكثر شخص فهم что то выражение Аллаху максадуна батыль. То есть некоторые говорят, то, что или Аллаху кастуна, или э, подумаю. Это выражение э, суфи э, дуляль муптадиан. То есть наша цель не Аллах. Наша цель довольство Аллаха и, и зайти в рай. Увидеть лик Аллаха, разговаривать с ним, зайти в рай, получить его милость на сердца. Сам Аллах, это не, не наша цель. Нам... Да. Беседик иногда пишут там, пишет э, Аллаху Максу, или потом э, э, бородатый это вещь, это суббаты. وكذلك هو إذا نعم الرجل الخامس أنه لو عين الله بما ليس هو الله وقصدوا عبادة الله معتقدين أن هذا هو الله كالذي عبدوا العجلة والذي عبدوا المسيح والذين والذين يعبدون المسيح والذين يعبدون الدجال والذين يعبدون ما يعبدون من دنياهم أو هواهم ومن عبد من هذه الأمة فهم عند نفوسهم لا وليس في إيه، في نفس الأمر عند نفوسهم إنما يعبدون الله لكن هذا المعبود الذي لهم ليس هو الله أفعلنا شو ندريش آه، فإذا قيل آه، نعم آه، لا أعبد ما تعبد آه، لا أعبد ما تعبدون كان متبرئا من هؤلاء المعبودين وإن كان مقصود العابدين هو الله Он بجد отказываться, لا أعبد ما ما تعبدون كان متبرئا من هؤلاء المعبودين от этих في поклонения وإن كان المقصود العابدين даже если цель у поклоняющихся будет Аллах. Мухаммад. Ты там что смотришь? ماشي الوجه السادس أنهم إذا وصفوا الله بما هو بريء منه إذا وصفوا الله بما هو بريء منه كالصاحبة والولد والشريك وأنه فقير وبخير وغير ذلك وغير ذلك وعبدوه كذلك هو بريء من المعبود الذي لهؤلاء فإن هذا лейса هو Аллах. Даже, то есть, если они будут описывать Аллаха тем, от чего, к чему он не причастен, отказываться от этого, как, то есть, у него этот, э, подруга или жена, или невеста, или сын, или шарик, или он факир, или совершенно э, бахиль, то есть, да, или подобное этому, и будут ему поклоняться, описывая его сифатами, от которых э, совершенно не причастен к ним, и они в это состоянии, то, чему они поклоняются, это не Аллах. Это, то есть, он, э, Шейх сам для этого затронул коротко, то есть, то, что, э, э почему? Потому что не, не, нельзя, невозможно поклоняться Аллаху, кроме как, то есть, таким образом, как он это при, при, при, приказал и узаконил, и, и вменил в э, обязанность, то есть, со всеми э, заходящими туда, то есть, и выходящими оттуда последствиями. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين